Vieną dieną Jėzui mokant žmonės šventykloje ir skelbiant gerąją naujieną, atėjo aukštųjų kunigų ir rašto aiškintojų su seniūnais ir klausė jį. Sakyk, kokią galę tai darai? Kas tau davė šitą galę? Jis atsakė. Ir aš noriu jūs paklausti vieno dalyko. Pasakykite, ar Jono krikštas buvo iš dangaus ar iš žmonių? Jie pradėjo svarstyti. Jei pasakysime iš dangaus, jis mus klaus, tai kodėl juo netikėjote. O jei pasakysime iš žmonių, visa liaudis užsvaidys mus akmenimis, nes žmonės įsitikinę, kad Jonas buvo pranašas. Taigi jie atsakė, nežina iš kur. Tada Jėzus tarė, tai ir aš jums nesakysiu, kokią galę tai darau. Jėzus pradėjo pasakoti žmonėms dar vieną palyginimą. Vienas žmogus įveisė vynuogyną, išnuomojo jį ūkininkams ir ilgesniam laikui iškeliavo svetur. Atėjus metu jis nusiuntė pas ūkininkus tarną, kad jam duotų vynuogyno derliaus dalį. Tačiau ūkininkai sumušė jį ir paleido tuščiomis. Jis vėl nusiuntė kitą tarną, bet ir tą jie sumušė, išjuokė ir paleido tuščiomis. Tada jis pasiuntė dar trečią tarną, tai jie ir šitą sužeidę pavarė šalin. Tuomet vynogino šeimininkas tarė, ką man daryti? Pasiūsiu savo mylimą į sūnų, rasi drovėsis jo. Bet išvykę sūnų ūkininkai ėmė tartis. Tai įpėdinis. Užmuškime jį, kad mums atitektų palikimas. Taigi jie nusitempė jį už vynuogyno ir nužudė. Kągi su jais darys vynuogyno savininkas? Jis ateis ir išžudys tuos ūkininkus, o vynuogyną atiduos kitiems. Klausytojai tarė, neduok dievę. Bet Jėzus žvelgdamas į juos paklausė, o ką reiškia šitas rašto posakis? Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Kas tik tai kris ant šito akmens suduš, o ant ko tas akmuo užgrius, tą sutriuškins. Aukštieji kunigai ir rašto aiškintojai buvo benori dar tą pačią valandą jį suimti, bet pabijojo žmonių. Mat jie suprato, kad šis palyginimas buvo jiems taikomas. Jie patys ėmė Jėzų sekti ir siuntinėjo šnipus apsimetančius teisuoliais, kad nutvėrę kokį jo žodį galėtų įskūsti jį vyresnybei ir perduoti valdytojui. Taigi jie klausė jį, Mokytojau, mes žinome, kad tu teisingai kalbi ir mokai, tu nepaisai žmonių laipsnių, bet mokai Dievo kelio, paisydamas teisybės. Pasakyk, ar mums valia mokėti ciesoriui mokesčius, ar ne? Matydamas jų klastą, Jėzus tarė jiems. Parodykite man denarą. Kieno atvaizdas ir įrašas jame? Jie atsakė, ciesoriaus. Tada jis tarė, kas ciesoriaus atiduokite ciesoriui, o kas dievo dievui. Taip jiems nepavyko žmonių akivaizdoje sugauti jo kalboje. Stebėdamiesi jo atsakymu, jie nutilo. Pas jį atėjo sadukiejų, kurie neigia mirusiųjų prisikėlimą, ir paklausė, Mokytojau, Mozė yra mums parašęs, jei kieno vedęs brolis numirtų bevaikis, tuomet jo brolis tegul veda našlę ir pažadina savo broliui palikonių. Taigi yra buvę septyni broliai. Pirmasis vedė žmoną ir mirė bevaikis. Ja vedė antrasis, paskui trečiasis ir pailiui visi septyni ir mirė nepalikdami vaikų. Galiausiai mirė ir ta moteris. Kuriogi žmona ji bus, kai mirusieji prisikels? Juk ji yra buvusi visų septynių žmona. Jėzus jiems atsakė, šio pasaulio vaikai veda ir teka, o kurie pasirodys verti dalyvauti aname pasaulyje ir mirusiųjų prisikėlime, tie neves ir netekės. Nebegalės jie ir mirti, nes būdami prisikėlimo vaikai bus tolygus angelams ir bus Dievo vaikai. O kad mirusieji prisikels, mini ir mozė pasakojame apie krūmą, kuris viešpati vadina Abraomo dievu, Izaoko dievu ir Jokūbo dievu. Juk Dievas nėra mirusiųjų Dievas, bet gyvųjų, nes visi jam gyvena. Tuomet kai kurie rašto aiškintojai atsiliepė, mokytojau, tu gerai išaiškinai. Ir daugiau niekas nebedryso jo klausinėti. Jėzus pats juos paklausė. Kodėl sakoma, jog Mesijas esąs Dovido sūnus? Juk pats Dovidas psalmių knygoje kalba. Viešpats tarė mano viešpačiui, sėskis mano dešinėje, aš patiesiu tavo priešus tarsi pakoji po tavo kojų. Taigi Dovydas vadina jį viešpačiu. Kaip tada jis gali būti jo sūnus? Visiems žmonėms girdint, Jėzus tarė mokiniams. Saugokitės rašto aiškintojų, kurie mėgsta vaikščioti su ilgais drabužiais, būti sveikinami turgavietėse, užimti pirmuosius krėslus sinagogose ir garbės vietas vaišėse. Jie ryja našlių namus ir dangstosi ilgomis maldomis. Todėl jų laukia itin griežtas teismas.